Dijous 17 de gener de 2013. Ja fa molts anys, des de les aules d'un col·legi de Palma, un professor de, de literatura, apassionat per cinema, mos animava a llegir l'actualitat amb esperit crític. Per aquella època encara no s'havien veït Iraq ni Afganistan, en Gaddafi era com un dimoni que feia molta de por però que pareixia immutable i etern. En Saddam Hussein era un senyor que tenia bigot i que havia envaït un país misteriós que s'anomenava Kuwait. I en aquell moment vàrem conèixer aquell país que, que fins a aquell moment no sabíem que existia en el mapa. Nord-Amèrica era un joc ric, amb gent simpàtica, que garantia la seguretat i els drets humans arreu del món. Sud-amèrica era un lloc misteriós i perillós, on s'assassinaven capellans. D'això fa prop de 20 anys. Érem un poc més joves i aquesta era una proposta ingènua de qui ens parlava d'un esperit crític i en el mateix temps ens preparava per funcionar com autòmates o una societat plena de confusions. Avui vivim un moment molt distint, en el que cauen molt de mites de l'estatus quo i apareixen infinides contradiccions. D'aquestes contradiccions volen parlar cada dijous i també volen parlar d'imaginació, i de les possibilitats de construir el món que volem. Varen pensar que seria una bona idea recuperar aquest esperit crític, però el problema és que no tenim massa clar què és això d'esperit crític. I aquí ens trobam amb unes persones que ens ajudaran a entendre de què estem parlant. Tenim a eh, Cristina Fernández. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bueno, regulín. Tenim a... Pero eh, bien, pero bien, ahora animada. Tenim a eh, Mireia Balàs. Hola, molt bon vespre. I tenim també en Carlos. Hola, Carlos. Encantats de sentir-te. <laughs> Això vol dir que avui estàs molt animat i que és l'aniversari eh? de no sabem d'aquí. Feliz, feliz, no cumpleaños. Que suerte. I de... hem preparat bastantes coses per, per mm, analitzar un, un poc, amb un poc més de profunditat notícies que ara han sortint, eh, per exemple, Televisió Espanyola i altres mitjans. Però abans d'això, abans d'això, eh, en Carlos mos té preparades ses notícies noticioses. Uh. Molt bé, doncs, eh? Comenzamos avui en nuestra sección de Springer que como esta semana realmente realmente difícil de ver, pero ser noticias que son verdad y verdaderas como las que yo presento, pero que salen por todos los medios de comunicación, que son todavía peores que las que yo voy a contaros a continuación. Sé que hay muchas que, que rondan por vuestra cabecita esta, esta pobre noche. Sé que avui tenim eh, no sé qué, de no sé qué, 10 millones, que, que no sé qué a on anaven. ¿Os suena algo de esto? ¿De los 10 millones? Però, a una cosa que no entiendo. Tú haremos mos fas notícies de broma. No, sí, son de broma, pero son verdad. Lo que pasa es ah. que las, las que las que todo el mundo se creería a pies juntillas son peores que las que os voy a contar, solo digo ah. esto. Mm, no, obviamente. No, ya lo he puesto un poco complicado. Bueno, pasamos, entonces empezamos con, la primera noticia. Una belga conduce hasta Croacia sin darse cuenta por un error del GPS. ¿Qué os parece? però aquesta dona on vivia? On volia anar? On... No? Pues mira, eh, aquesta dona volia fer 32 quilòmetres, era una, una dona de 67 anys que havia d'anar a recollir en el seu fill que venia de viatge. Volia fer eh, 32 quilòmetres i n'hi va acabar fent 1.450 per un error de GPS, según sus propias palabras, aunque parezca mentira, me despiste. Això sap què passa, això és el que diuen tots aquests africans que, que arriben aquí en les barques i diuen no, jo me n'anava a pescar i ha estat una roda de GPS i he caigut aquí a, a, pues, a Algeciras. Pues sí, bastant graciosa. La, eh, aquesta dona va dir eh, vaig començar a veure cartells en diferents idiomes però vaig decidir seguir endavant. Siempre adelante, nunca hacia atrás, siempre adelante. Me gusta esa filosofía. Vale, pero 32 kilómetros son a razón de 30 minutos, ponle. Hombre, y, mil y pico kilómetros son cuántas horas? No, son dos días, de hecho. <laughs> ¿Sabes? Veinte horas por lo menos. ¿Cómo días? Eh, sí, que esta dona va, va estar dos ah, días. Pero, que pero ha parado y todo. Eh, hombre, sí, va a haber de, dormir un poco. Es que es carillo, el tema benzina, ni que para que suelto no, yo no llevaba tanto la mujer. Me suena excusa esto, eh? Yo <laughs> mm, veo Mira. que dona sabía fumar algo, sabía manchar había manjado un d'aquests y y, y no... Pues que quería alejarse de su marido. Yo no sé lo, yo no sé lo que. hola, ¿me se oye? Sí, sí. hola, sí, se te oye casi, casi, bien, Qué bien, fantástico. me encanta mi micrófono, sí. Y podríamos bajar un pal de música, pintura. Nos gusta mi música cañera. Mola, mola. Ahí va. Mola. Bueno, venga, pues eh, vamos con la siguiente. Esta también es muy buena. Un polonés con font se plancha a un teléfono móvil y es crema esa cara. ay, por favor! <laughs> Què te parece esto? Aquesta em sembla, jo em sembla més plausible. Aquests senyor, jo suposo que és aquell moment en què dius tinc, tinc, tinc el xocolata a la mà dreta i tinc això amb alguna cosa a la esquerra i pensant en xocolata te la fiques, no? Et fiques el que no toca i dius, ui, això que té gust i quan tu no t'estàs menjant, jo què sé. A mi no m'estranya gens, no. però quan dus una bona estona xerrant amb el telèfon mòbil tens Soraya que, vamos, que te crema, però... <laughs> no només és plausible, sinó que està contrastada. Jo, de fet, he vist fotos d'aquest senyor que, a més, Ai, diu que... Uh, la seva excusa és que dice, volia demostrar a la seva dona que és capaç de fer feines a casa. y por lo tanto estaba planchando, tenía el y cuando le iba a sonar pues, no sabía qué hacer Veus? Es va, Sí, sí, por lo que veis vist fotos, o no, no va ser suficiente agafar-lo, y dejarlo, i deixar-lo. que intentó responder a la llamada durante un rato, <laughs> ¿sabes? No entendía que, que no, no había una voz al otro lado, ¿sabes? favor. Sí, esta... Bueno, venga. Uh, següent, que avui, abans fora de micro, xerraven de les organitzacions i com funcionen. pues aquí hi ha una molt bona que diu una ONG, que no és qualsevol, és Aldeas Infantiles, una ONG edita per error 50.000 discos con canciones nazis. Hola. Ha sido un error. Le puede ocurrir a cualquiera. Sí, no, mantenga, No, volverá a ocurrir. ¿De dónde han sacado las canciones claro, Es que pues Porque esto no creo que esté a la mano de cualquiera. Porque hay gente muy graciosa que dice, ah, voy a hacer la broma, voy a poner canciones <laughs> Pero que son 50.000 bromas, ¿eh? 50.000. <laughs> Venga, vamos a editarlo. Bueno, pues esto volien Nadales, volien fer discos de Nadales, lo típico y cuando ya quan tenían todos tenien els discos editats i enviats, però van descobrir que eren, eren himnes de la joventut hileriana. El qual cul li han tallat el cap, no? És a dir... No, el més guai és que no saben qui, qui ha estat. Home, però cul... és igual... Ah, ho has de comprovar, alguien no? Tiene... Eh, Está claro que alguien tiene que cascar. ¿Tendría algo que ver con el Vaticano? No sé, todo tiene que ver con el Vaticano al final, ¿eh? si, <laughs> vas, digo ¿no? Porque... si vas estirando desfil... ¡Ay! Sí, sí, no, ya Ves te digo, alguien tiene que cascar con esto y si no es nadie será el Vaticano. No, no no. <laughs> que le canciones. Al, final Dios está en todas partes, o sea que algo habrá tenido que hacer. Bueno. <coughs> Oye, ¿y no, no nos podemos agenciar uno de estos CDs? Porque yo siento curiosidad ahora por conocer una canción. No tendrías res, me parece. Eh? ve ve si sabes alemán, pintura, sí. Los himnos nazis son todos más o menos iguales. Son un poco. ah, los conoces. Sí, claro. Pero bueno, digo, si ni a mil so que ni a un de prop. en la de alemanes que hay por aquí, seguro que alguno ha caído. Ya. Qué fort. ese alemán con su familia feliz que de pronto lo pone y, le sale... Ah, ahora perdut uns quants clientes Joder. no de 50.000. Pues sí, yo creo que sí. Bueno, venga. <clears throat> Siguiente. Esta me, me hizo mucha gracia. Es como que mm, recoge un poco el espíritu de los tiempos. Dice del tiempo que nos ha tocado vivir. Una mujer de la limpieza roba un tren y lo estrella contra un bloque de pisos. Això ho a a un informatiu, Sí, es brutal, porque ah, encima se, tampoco contra un váter, es eh. genial. No ho <laughs> va a pasar? He pogut robar monopatín, pero no, va robar un tren. Joder, un tren de va la a no, no... que... Ah, se va por nerviosa a Perdona, ¿dónde ha sido esto? A ver, sí, espérate que Esto ha sido en Estocolmo. ¿Para qué? ¿Para qué lo quería? A su tal cuando a con tíos tan seriosos. la mujer se pensó que esto funcionaba como una bicicleta Y, y luego no encontró el freno. <laughs> claro. Y claro, llegó a la estación y esto pesa mucho y no hubo manera de pararlo y se estampó contra el edificio. Pero a a... No, no preguntaremos si, si estaba net o brut, no? lo mejor estaba fent net, claro, le pegó un viaje sin querer a la palanca. Però clar, igualment, què feia fent net amb, un tren? Amb... Ah, què vols dir? No, ella, ella era de la neteja, de, de servei de neteja d'estrem. Ah. Ah. Però no, no, sembla que va ser conscient de lo que feia, vull dir, ella volia que fas tren i no sabem si, si volia treballar contra, contra l'edifici, però se'n volia... Simplement li, li, feia, li feia il·lusió perquè deia cada dia conduir un tren és una sensació Hombre, guai. Ella, ella se levantó con ganas de liarla i dijo, ¿qué es, qué es lo más liado que puedo hacer? Pues un tren qué salvaje, pues vamos a hacerlo, ¿sabes? Como Michael Douglas en Un día de furia, ¿no? Hombre, ese tío no llegó en tren, pero bueno, lo de la ametralladora en, una, en un McDonald's, sí, algo así. Por esto, lo del tren es como más simpático porque al fin y al cabo, pues, no ha muerto nadie. Sí, Oye, no. pero, es podría, eh, pero... Mm, Claro, y siempre, hombre, siempre... Una manera curiosa de, de protestar. Los accidentes ferroviarios no cruentos siempre tienen gracia, sí. Bueno, venga, pasamos a la otra. Es, eh, los pasajeros de un avión amordazan y atan a una persona borracha durante el vuelo. Ay, por favor. Esto sí que no me extraña ah. porque <laughs> me parece de sentido común. Yo lo habría hecho en alguna ocasión también. Claro, sí. Esto un isla... de Islandia no... No era Melendi. Mira, tothom me fa la mateixa pregunta. I jo me deman, com és que els espanyols, eh, així com som, no ho varen fer, això, a Melendi? Però no, això era un irlandès... Però és que van fer, no? Però el que van fer va ser en Melendi, el van tornar a Madrid i va quedar a terra. Vale, però jo l'hauria mordazado. O sea, tu te quedas, però li te quedas dir... Mm, no, no, li van dir, te fots. Home, jo te dic una cosa, això era un viatge d'Irlanda a Nova York, que no, som, no era mitja hora, precisament. Però això, si aguanta un tio que està allà, vés a seure... No, no, el que hacía era, eh, aquest es copia a tothom, vull dir, es que passava, el discopía i cridava que l'avió s'havia de caura vull dir, vamos a morir todos, y escupía a la gente. Això em recorda una escena de Teresa como puedas, que una señora un que està mig histèrica i tothom va, fa coa i tu a passa i li fot un xec d'hòsties. Claro, claro, I ya está, la senyora ja està, però igual, és igual. Dale, dale, caña, claro. Lo cual nos pues confirma que se realidad supera esa ficción, ¿no? <laughs> Es verdad, es de todas maneras, por último, no me quiero ir sin decir, y esto va a ser rapidísimo, el título es Agárrense muchachones, muchachones, ¿eh? Muchachones, agárrense muchachones porque ahora sí vamos a hablar de sexualidad como Dios manda. Atención, curso de sexualidad para jóvenes del Obispado de Alcalá, aquí, a España. 45, y consiste en lo siguiente, 45 minutos de hablar de sexo con preguntas que el obispo de esto sabe un montón y luego 45 minutos de rezar. Toma, Jeroma, muchachones, preparaos a los machos. Eh, ¿Cómo te quedas? está m'agrada Mol. Oye, me encanta. Pero porque la pregunta ¿Y, dónde hay que apuntarse? Pues vete a la página de hoy. La pregunta es, aquest senyor, si, què sap de sexe? I, I si ho sap, ho sap per experiència abans de ser bisbe o ho sap perquè és que digo? a mí no es celibato... Bueno, yo creo que va a contar algo de una paloma y ahí se queda la cosa. Pero bueno, chicos, con esto, si os parece bien, acabamos esta sección de hoy de Springle. Aquesta és una tortuga xerradora. Life is hard, and so am I. you better give me something so I don't die. For the soul, before I sputter out, before I sputter. i de, i d'ara mateix estem escoltant la pitada que se'n va dur el ministre d'Educació, el senyor, el senyor Bert. Era a Sevilla, no sé exactament aquí quin acte, un acte que... Molt ben rebut, havia, eh, pel que sentim. Que havien organitzat perquè hi explicàs una mica la reforma educativa. I efectivament, mm, tinc unes imatges aquí en les quals hi ha cents de persones protestant i altres persones aplaudint com a bé, no? Però ¿a qui aplaudien? ¿A los que protestaven o al ministre? <laughs> No està molt clar. Hi ha un senyor que acompanya el ministre que no t'ho de dir eso es, eso es, <laughs> eso es. Però, però, però ho diu... Clar, però és ironia. Uh, és que sí. De fet, no se va poder fer la conferència. Uh, jo som, no és que m'hagi cridat molta atenció, però sí que volia fer un comentari, no? que evidentment aquesta reforma educativa li agrada a poca gent. I el ministre se'n va fer una, una presentació i tal. No seria mm, més impactant que no hi anés ningú? en lloc d'anar tothom a protestar i no deixar-li dir el que ell vol dir, pobre home, si li paguen per això. Mm, no, perquè ell sabia que en aquesta... Jo crec que no perquè sabia que en aquesta conferència hi hauria gent que aniria a escoltar. Per tant, mmm, hi hauria la notícia de que el ministre ha omplert l'auditori eh, de la ciutat X. Llavors, clar, aquesta notícia, hi ha molta gent que no, que no, que no li interessa, diu, no, no, a veure, si la societat no vol aquesta reforma, mmm, com a mínim que, que, que es demostri, necessitem un fet, i bé, eh, un fet és que ja no podem, no sé quanta, no podem dir que hi ha més persones que la volen que no, però com, és, és, és, és significatiu, no?, que hi hagi un ministre que se'l rebi d'aquesta manera. Crec jo, eh, i que mm, ho trobo bastant lògic, això. Aquest senyor ha fet una reforma passant-se per tot arreu el consens amb l'oposició, com, a mi, com a mínim que s'esperi que cada vegada fes una conferència i hi hagi persones en contra. És el mínim que es pot esperar. Però no I acceptar-ho, si perquè és democràtic. Si aquest senyor se presenta ja i no hi ha ningú, no és com a més humillant? però sempre hi ha qualcú que vol escoltar el seu discurs. Bueno, de fet, hi ha gent del seu partit, o, o, o gent... Claro, ha gent que està obligada a ir. Claro, hi ha gent que està, sí. Bueno, que està obligada... Seria, seria, seria preciós, vull dir, seria una notícia gairebé més interessant que aquesta, però jo crec que és irreal, no tot està tan... És tot tan burocràtic i hi ha una... que, que, és, que és impossible que trobis això. El que, el que passa sí és que Llavors, pues, surt com a, com a reforçat, en el sentit de dir no m'han deixat xerrar. Ja vaig <laughs> amb el meu discurs i amb la meva proposta i no me deixen presentar-la. De fet, les seves declaracions va ser que hi havia hagut una resposta fascista yo creo que, bueno, por eh, una parte, no por intentar pretender controlar eh, un poco la, ira justiciera de la gente porque hasta cierto punto es, es, es humana, es legítima y es comprensible siempre que se haga desde un punto de vista pacífico y como todos conocemos, ¿no? Que como es el caso, ¿no? Yo creo que las estrategias no entran en esta clase de asuntos porque muchas veces intentamos ponernos estratégicos cuando hay cosas que, tienen que dejarse pasar, como es el caso, ¿no? Que es como el rollo de las banderas, ¿no? Voy a hacer una manifestación que nadie traiga su bandera, eso es imposible, ¿no? Poner puertas al campo y, lo importante es que cada uno se exprese. Ahora, dicho esto, sí que creo como Pere que, tal vez también lo que podrían comenzar a hacer es no tanto enfocarnos que a que també crec que és important i crec que és legítim, però sí que podríem començar a crear coses alternatives que funcionin i que ignorin aquesta classe de persones que sabem lo que, lo que nos tiran a sobre. Ya sé que és el establishment, ya sé que és molt complicat, ya sé que al final no van a legislar sobre nosaltres, no els guste o no, però crec que és la millor manera de, de protestar contra ells i és crear coses que funcionen e empezar a ignorar les suyas que sabem que no funcionen. Les pots crear, però el sistema són ells i ells són els que et deixaran o no que aquestes coses funcionin. Yo no de acuerdo. Yo creo que el sistema son otros realmente. el problema es que es eh, tenen de muchas cosas, pero en el final los sistemas pueden caer por desuso también. Cual día que la gente deje de creer en el sistema y empieza a ignorarlo y empieza a vivir de otra manera y empieza a haber un sistema paralelo que funcione y que tenga el apoyo de la gente, creo que el sistema pues simplemente dejará de ser importante. De hecho, esto está ocurriendo con las universidades, con escuelas, con proyectos de formación, sobre todo, que bueno, las universidades ya no, sirven a la gente, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar mm, distintos distintos espacios donde donde investigar, donde saber, donde conocer. vale, De momento, pero mira... ¿Para en momento momento ni siquiera. Yo, exacto. En ni te A ver en esta mesa todos los títulos. Venga, vamos a poner los títulos aquí arriba. Hacemos una hoguera. <laughs> No, hagamos, eh, eso no, iba a decir, hagamos un fueguito. Això anava a dir, després els sacrament, perquè l'experiència és el títol, ah, però bé, mm -hmm. el món s'encamina cap aquí i Europa cada vegada més hi ha, cada vegada hi ha més titulitis i la crisi ha fet que hi hagi més titulitis perquè titulitis és una manera de seleccionar i com que has de titulitis, tu has pagat uns dos dobbers, t'asseguren que tu has fet rica una persona i tu no has treballat durant, aquella, durant aquell temps. Llavors, la, com, que no has, com que no has treballat, dius, bé, mentre hi hagi gent que no treballi perquè estudia, no hi haurà tant, tant d'atur. Com més tard entrem en, com més tard entrem a la roda de la feina, si entres als 25, millor. Comença a treballar els 25 als 20, pel govern, molt millor. Perquè així la, perquè l'atur, no, ells podran dir que no hi ha tant d'atur, clar. La gent simplement és que com entra tant tant el sistema, és tot un, menys, un peix que es menja sa coa, no? És tot una gran... Això dels màsters, postgraus, una gran, una gran mentida i un gran, i un gran negoci. Però... Home, jo crec que eh, avui dia tenim per una banda, la titulitis, que, que és veritat, tots sabem que per accedir a certs llocs de treball, sobretot si són eh, d'aquests més tècnics o tecnificats, o en tot cas especialitzats, Eh, sí que hay titulitis, pero me, encanta este sistema que crea unas normas y luego crea también las corrientes de saltarse las normas. ¿no? o sea, vivimos una hipocresía constante en la que por un lado está la titulitis y por el otro lado está el amiguismo ah, y los dos funcionan paralelamente ¿no? y a veces confluyen. Y entonces eso es muy gracioso. Yo me he encontrado con un duelo de, títulos que en ocasiones eh, me ha servido cuando la otra persona estaba Mm, sabiéndolo yo, mucho más capacitada que yo por sus habilidades, por sus, por mm. Mm, por sus aptitudes, por sus actitudes y, por su experiencia vital. Y sin embargo, luego me he encontrado en el lado contrario, ¿no? Viendo también como, aun teniendo yo todos los títulos del mundo e incluso teniendo eh, mucha más experiencia laboral y vital que la otra persona, pues me han pasado por el forro porque esa persona era pues la prima de alguien, convenía de alguna manera, era más eh, alta y con los ojos más brillantes o cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, esto es el típico rollo. Te presento lo que es políticamente correcto y luego eh, vas descubriendo poco a poco cómo el sistema funciona de una manera políticamente incorrecta, ¿no? Y es, hmm. es muy chistoso. Yo por eso digo que creo que va siendo hora de que empecemos a, a, desusar el, sistema. Yo creo que es inevitable que ocurra lo que comentaba ahora Carlos, que es que eh, aparte del título, cuando uno va a buscar trabajo, hay cosas que son más importantes, ¿no? Que, se valoran, como puede ser la amistad, pero pueden ser otras cosas también. O sea, a veces hay una conveniencia que no, que no, sale únicamente de la titulación. Y, bueno, esto es inevitable. Yo creo que, hemos mm, caído durante mucho tiempo en la trampa este de pensar que el título nos sirve para trabajar, es imprescindible, porque eh, durante una época mm, sí que había una ventaja muy grande entre la gente que tenía un título universitario y el que no lo tenía. Y hoy en día vemos que ya esto no es así. El título cada vez sirve menos y en cambio, lo que decía Cristina, hay eh, otras alternativas formativas que son fenomenales, que, dan una capacitación muy buena. Y bueno, si conseguimos que se valore en el mercado laboral, no, no, solo en el mercado laboral, sino que esta misma capacitación sirva para para generar un mercado laboral, pues bueno, allí es donde estamos. claro, estamos haciendo este cambio, El sistema, como decía Carlos, el sistema en realidad somos todos. Y el sistema no es solo el gobierno, las estructuras de gobierno, el sistema está en la cabeza, ¿no? Son las ideas que tenemos, son las, las, las creencias que tenemos. Y esto sí que está cambiando. Sí, Hombre, también es verdad, ¿no? Lo que dice Mirella. Luego te encuentras con que depende de, de, dónde vivas y cómo vivas, pues tendrás que enfrentarte también a, la titulitis, te guste o no. Y por más que hayas hecho un curso de formación con gente que sabe mucho y por mucho que hayas aprendido y por muy experto que seas realmente en la materia, te vas a encontrar con que no vas a poder entrar, ¿no? Por ejemplo, yo te explico, incluso cuando ponemos títulos por en medio y como algo prioritario, yo me acuerdo de hace no mucho que intenté acceder a, a una oposición de animación sociocultural en un ayuntamiento que empieza por P, acaba por A, hay una L y una M en medio, no, sé, ya cada uno saque sus conclusiones. Y, yo me acuerdo que un ingeniero agrónomo, por ejemplo, tenía infinidad de puntos más que yo, que era animador sociocultural, yo, con el título animador sociocultural para acceder a animación sociocultural, pues tenía menos puntos que un tío que era otra cosa completamente diferente, por una cuestión jerárquica, ¿sabes? Porque ese tenía una licenciatura, lo mío era una especie de técnico superior, no sé qué. Y, en el fondo pues, estas cosas pues van y vienen. A ti te pueden dar un título de psicopedagogo, como ya ha ocurrido, y a los cuatro días pueden eliminar psicopedagogía, ¿no? Y entonces, claro, te quedas con el culo al aire. Eso es fantástico, ¿no? y la filosofía va para el mismo ¿eh? Filosofía, o... Y vuelvo a mi ejemplo, ¿no? Animación sociocultural, que ahora ya no es mm. animador sociocultural, ahora es mm, animador mm, social, cultural y turístico, y básicamente es turístico, porque lo demás ya no, no, tiene ninguna importancia. Quiero decir que sí, que por un lado el sistema, volviendo a lo mismo, ¿no? Te pone los títulos y luego los maneja como les apetece. O mira, yo conozco incluso un caso de un médico que, bueno, él tiene su título de, médico, pero claro, a él no le interesa la medicina tradicional, mm. tal y como la conocemos, ¿no? La, la holística. Perdón, no, la... Ay, no me sale la palabra Em, entonces, claro, él ha estudiado acupuntura, ha estudiado eh, fitoterapia, mm, sabes, otras, otras medicinas alternativas, pero claro, él puede ejercerlas porque tiene su título de médico. Claro. En que no Si tú no tienes la titulación, digamos, oficial de medicina, claro, luego que te pones un, no sé, un gabinete pues de... asesor en fitoterapia o jo que sé, o en acupuntura, o vas por, por il·legal. Home, està clar que la base de, de metge mm, li afegeix no persona que s'ha sap No, però, hi però hi ha formacions en, en medicina que... alternativa que són molt profundes. Però o sigui, m'estàs estan... dient que no hi ha res del que ell havia après com a metge que li serveixi quan fa acupuntura. Jo crec que això, aquest background és tan tan específic el coneixement que té aquest senyor del cos és com, com, és, pot ser complementari, no? Vull dir, no, no eh. jo crec si que no hauríem pares, de veure les dues. Ja que parlem d'aquest tema, vos poso un moment sí. una notícia que també va sortir a la Televisió Espanyola fa un parell de dies, que està relacionada un poc amb això. Vale. Estados Unidos sufre una de las peores epidemias de gripe de los últimos años. Se trata de una cepa ya conocida, pero que es muy agresiva y contagiosa. La enfermedad está causando muertes y hospitalizaciones y ha hecho saltar las alarmas. La población hace largas colas para vacunarse, tal y como recomiendan las autoridades. Ya se han repartido 135 millones de dosis, pero las vacunas empiezan a agotarse. Ah, esperar, eso es como todo eh, siempre en una semana ya estoy seguro que la encontraré. Unos que no encuentran vacuna y otros que ya se la han puesto. Siempre lo hago, me vacuno cada año y no me preocupa, dice esta mujer. Este está causando muchas muertes. El estado de Nueva York ha declarado la situación de emergencia sanitaria por esta epidemia de gripe que ha causado la muerte al menos a 20 niños. Hay alarma y preocupación entre los ciudadanos y las vacunas empiezan a agotarse. El propio gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, se ha vacunado ante las cámaras para dar ejemplo a sus conciudadanos. En Nueva York, el pasado año, hubo 4.000 casos de gripe y en esta temporada se han multiplicado por 5. de De 15. Mm, és que sóc molt mal pensada. Jo. Con la grip hemos topado, eh? Sóc molt mal pensada amb aquestes coses i m'estranya, m'estranya que hi hagi un virus que sigui tan mortal, no? I que realment la gent mori d'una grip. És, no sé, sona una cosa una mica manipulada Negocio, i no sona una cosa molt natural. Hmm. Però, clar, clar, la teoria de la conspiració, si comencem així... No sé, no, no, jo no, no, no tinc bases, però no, no tinc jo no, puc contrastar aquesta informació, és una opinió, és un instint. Que tanta vacuna, I tanta vacuna. S'estan tant... esgotant les dosis. És un negoci. 135 és, milions de dosis. Eh, és, és un negoci. Qui ha guanyat aquí? Aquí no ha guanyat el govern, aquí ha guanyat la persona que les distribueix, està claríssim. I qui és? Aquesta és la informació que de... Aquest, això és el que hem de descobrir. Qui és el tio que ha guanyat 135 milions de vacunes? Uh, posa euros. Uh, qui ha guanyat 600 milions d'euros amb les vacunes? i quina relació té amb el govern i estic convençuda que el círculo hace uh, i se cierra. jo el que... govern de alguna manera, el govern ho acaba viendo, però clar, això és un poquito, és un poquito feo. Te pareix que deu haver qualcú del govern que estigui vinculat amb empreses farmacèutiques i que vulgui promocionar el, el tema de les vacunes... De quins anys ho sabrem. Com... De quins anys ho sabrem. Segur, fixa... eh, d'aquí uns anys, ara no. Carlos, no interesa. Ja, llama a Teresa Forcades. No, yo es, no trabajo ese sector eclesiàstic. Eh, jo crec que es fa, hi ha una sinergia molt guapa entre, primer, l'especulació en temes com aquest i també en temes eh, alimentaris, també i altres tants que podrien xerrar, que a més estan relacionats, eh, i també eh, amb, sa, eh, amb el tema dels mitjans de comunicació, que és un altre. Vull dir, i en la manipulació dels mitjans de comunicació perquè donin servei en, aquest interès, en aquests interessos especulatius o perquè siguin alarmistes per una qüestió comercial. Todos a vacunarnos, es muy bonito tot això. Jo no dudo que, que, pueda ocurrir, perquè jo, en principi, soy una persona eh, optimista que cree en persones i no dudo que pueda ocurrir que un dia venga una pandèmia que te cagas i que alguien haga una vacuna per un interès general i tengamos que vacunarnos para así sobrevivir. Lo que pasa es que ese día voy a morir seguro, porque habré estado escuchando durante 20 años, cada año, mm, una enfermedad mortal diferente, que después resulta que tiene un índice de mortalidad menor que el de una gripe normal y corriente, que hay más posibilidades de resbalarse y caerse de culo y morirse que morirse de esa enfermedad, y que sin embargo hemos gastado una millonada, que alguien me imagino le habrá servido para sobrevivir a ello, para salvarnos de, esa gran pandemia y que tenemos entonces ya 300 millones de, dosis almacenadas que a posteriori le vamos a vender a Zambia, que está muy necesitada, y sacar así una pastita que nos vendrá muy bien. Entonces, claro, yo no sé quién es que, el ese pilote que está. Yo no sé si son... Mm, els farmacèutics, les farmacèutiques, jo no sé si són els mitjans de comunicació, no sé si són els governs o qui són, però des de luego tenim una bona bola muntada. Però fixeu-vos una cosa curiosa, estan parlant de l'estat de Nova York. Ses, vol dir que el negoci mm. de, o la situació de vacunacions ja. i tal és a Nova York. Però ho estan traient de televisió espanyola com una notícia destacada i important i tal perquè són 135 milions, milions de persones, perquè els Estats Units... Perquè, perquè, millor... aquí, perquè aquí també, quan va passar el que va passar de la grip, tothom s'havia de vacunar per la grip... Gripe A? Per la gripe A. Aquí, gripe també, aquí també... No, nosaltres som... Mm, no hi ha cap govern que s'atreveixi a dir jo no vacuno els meus jo no vull obligar els meus ciutadans a vacunar-se, mm. perquè hi ha d'altres maneres d'aturar-ho, això. Ningú té els Mm, no, no diré la pero ningún ningú pero té Tal vez otra razón sea alimentar el miedo, ¿no? Para que no se apague. Pero lo que me llama la atención con el antecedente de la gripe A y de la, de la gripe aviar, digamos que esto es cíclico, ¿no? Cada dos años nos salen con la historia de la gripe. Y con este antecedente, pues nos vuelven a salir con la misma historia, con la misma película exactamente igual. o sea que hay un sector importante de gente que confía en eh, el informativo de Televisión Española, que ve esta noticia y se va a vacunar. Es que si lo dicen en la tele... I sí, verdad. I jo me demano, hi ha alguna manera més de parar una grica vacunant-se? És que hi ha d'haver... És que no n'hi ha una, no. Quantes maneres, quantes maneres més hi ha o d'evitar d'evitar una grip? N'hi ha moltes, no? És que no? pregunta seria això mateix. És necessari vacunar-se per aturar una suposada gripe. Y un cop tiene una gripe, no, pot, no No, no sé, eh? todo es posible. Yo me que ese darrera grip mm, finalmente resulta pues eso, que se millor, eh, los mejores cuidados que podías, a los que podías someterte eran a los mismos de cualquier otra gripe, que si te pegaba un buen trancazo, mi, mi querida mujercita tuvo, tuvo, tuvo gripe A, de hecho, y y no hubo ningún problema. Yo, hombre, me resisto a hablar mal de, de, la pobre gripe A porque me vino estupendo para pasarme un par de días en casa. Pero en cuanto dije en el curro que, que mi mujer tenía gripe A, mmm, no te preocupes, te regalamos los días que tú quieras, de, quédate de, con ella i cuida-la, de, de, de la por, no? De la por que tenien, no? Que Però me fa gràcia Quina perquè... Quina hipocresia, no? Espera, posa <laughs> cara de... Aquests també se tenen més rodons. Sí, sí. Però bueno, que això és graciós, no? És el que deies. Yeah. Abans, mm, mirant els números, resulta que hi havia moltes més possibilitats de morir d'una grip normal que d'una grip A i, i que a més, pues, hombre, els cuidados pues, pues eren els de sempre, vull dir, te podrien posar la injecció però, per, per prevenir-la, però també te podries prevenir igual que qualsevol altre grip, que en realitat mm, difícilment se poden prevenir, o sea, simplemente si la pillas, les pillas i la tienes que pasar de la mejor manera posible. No sé. Però bueno, pues, és que... A la Xina, jo crec que això a la Xina no deu passar. A la Xina també se vacunen, quan hi ha una grip d'aquestes... No, com ho curen? Se moren tots els xinos i no se moren. O és que allà l'indústria farmacèutica com que no hi ha no, entrat. No, no Els, els xinesos tenen una, una altra manera de, de... Tenen la medicina tradicional xinesa. Però són els que tenen més bona salut. Se, per això sempre s'ha dit que és, que és tan bona. I de... es Què passa? Que, que el virus és tan listo que el virus no li gusta a Europa i Estados Unidos. i el virus no, no, no viaja a ningú sitio més. Lo que passa és que aquí tenim un sistema de salut que aquí venia la vinculació amb el que parlàvem abans. No? Hi ha un sistema de salut que mm, ofereix vacunes de molt de tipus. De fet, els nens s'han de vacunar amb no sé quantes coses i, a més, te donen medicines, si no cares tampoc... Si no te vacunes, passa alguna cosa? Perquè... Si no te vacunes, tens un problema Tienes... Això perquè tot si el niño està escolaritzat. Jo no vull que el meu ni la vacuni de totes aquestes coses, perquè no sé què li ficaran en els cos. Efectivament. pues aquest no? problema que estàs tu plantejant, té molta de gent que no vol vacunar els seus fills i llavors quan van a escola els hi posen problemes perquè suposadament ja mm, s'han de vacunar de, de quantia d'enfermats que ja ni existeixen perquè ja fa tant d'anys que no... L'única solució, per desgràcia, seria anar a una privada, no? En plan, mira, ¿verdad que si pago es igual que el niño que esté vacunado, no? És trist. No, eh? és, és molt veure, lamentable haver d'arribar a aquesta conclusió. Crec que a dia d'avui... Però si no hi ha més... No, cre crec, que no, crec que no hi ha una obligació de vacunar, però tens problemes. I i això el que posa, el que, el que, el que sabeu en tot això és que clar, surt en es, informatiu que és més important no? de, de la televisió i tal, però hi ha una, una col·laboració de tot el sistema de, de salut. Mm -hmm. Començant per l'Organització Mundial de Salut, que és l'organisme que està un poc eh, suposadament vigilant pues, tot el tema d'infeccions i perills i també de les vacunes. Després de la gripa, jo crec que va perdre bastant. Bé, la gent que una mica va rascar més enllà dels informatius i, per exemple, va escoltar bé, el que deia Teresa la... Forcades, no? Claro. Jo reconec que vaig, vaig estar mirant entrevistes bastant estona i era com, ostres, i, i això perquè no surt a totes les televisions, no? Vull dir, estic convençut que aquesta senyora ho pot demostrar, tot això però no, no, no, no interessa, vull dir, és, seria el contrainform... per desgràcia seria la contrainformació, no? De fet, jo estava pensant, jo com a periodista, clar, cada vegada que un informatiu és una font de temes a investigar, vull dir, d'això que et diuen, comences a preguntar-te, i, i per què, per què, per què, i clar, és que la notícia no és la que et donen, la notícia és una altra, que, que, que és molt difícil arribar-hi. Han de promoure un debat entre Teresa Forcades i en Rau Cobrela. Citando Arcadi Oliveras, que dice que los mercados están completamente infiltrados dentro del poder político, yo diría que las farmacéuticas están completamente infiltradas en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por lo menos para mí, credibilidad poca. A ver si vas a tener razón. Lo que pasa, desde mi punto de vista, voy a poner esta voz. No, perdón. <clears throat> lo, que, lo que yo quería decir es que, por un lado, sí, todo esto, de acuerdo. Pero por otro, es verdad que cuando ocurren estas cosas y las percibimos, resulta que se crea el movimiento contrario. Entonces la gente ya se vuelve majara y, se pone chocha y empieza a decir, Dios mío, que no me metan nada en el cuerpo, no voy a enchufarme ni una sola de esas vacunas, ¿no? O sea, yo creo que la vacuna, como vacuna, no necesariamente creo que tenga que ser mala porque, entre otras cosas, Mm, no, no, me lo tengo estudiado como para tal, pero es cierto que la mortalidad infantil, por ejemplo, en su momento descendió bastante en parte gracias a esto y, una reforma también del régimen un poco sanitario, etcétera, ¿no? De temas de higiene y demás. Pero bueno. De 15 años estás hablando? Claro, eso. Claro, claro. no, ojo, De hace no, años. sí, no, un momento que, un, momento que lo, un momento que lo desarrollo. Eh, lo que digo es que la vacuna como vacuna puede estar bien, ¿no? Todos sabemos que puede haber enfermedades que a lo mejor arrasarían con todo de otra manera y que sin embargo pueden ser prevenidas gracias a esto. Pero el problema yo creo que es otra cosa. O sea, el problema es el capitalismo, ¿no? El problema es ese, ese sistema que está dispuesto hacer negocio de cualquier cosa, sea de las vacunas, sea de mm, la comida, sea de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eh, en, este contexto, la vacuna puede ser un arma muy poderosa y ellos saben que lo es y pueden aprovecharla y utilizarla a gusto, ¿no? Y es lo que están haciendo, ¿no? Y en este contexto estamos eh, siendo sobrevacunados. Y en este contexto las vacunas tal vez no bañan al kit de la cuestión y las vacunas no arreglen el problema, sino que creen más problemas de los que pretenden arreglar, ¿no? Pero bueno, la vacuna de por sí, pues no lo sé. El problema está ahora. Si tú eres padre y, quieres iniciar el proceso con tu hijo, ¿cómo destrías qué vacuna es la que quieres ponerle? ¿Cuál? ¿Quién la ha hecho? Claro, lógicamente muchos deciden pues no poner ninguna y arriesgarse, y es razonable. día para la noche también a la Cristina y <laughs> ella me comentado... moltes vegades, bé, si tens una mica d'educació infantil, les malalties en els nins d'alguna manera els, els ajuden a créixer, perquè, clar, crees, reforcen el seu sistema immunitari, per tant, mm, bé, aquesta obsessió per no poder estar... Ai, un refredat, no sé què. Bé, és necessari, vull dir, tothom es posa malalt ara, de posar-se malalt de tant en tant, a que cada 15 dies tinguis... Clar, quan cada 15 dies tens un encostipat, tu tens un problema però d'aquí a voler preveure que un pic a l'any et quedis a que teva, que tens 38 de febre, mem, no? Potser hi ha un, un, ter un terme mig, vull dir, sí. quan hi ha un problema i es ni no sa persona està malalta molt sovint, has de prendre una decisió, però quan sa persona, crec jo, ha demostrat sempre que és una persona sana, a part que les malalties també tenen molt a veure amb la psicologia. Tot és possible. Lo que per passa... ens hem de vacunar? un defensor de les vacunes no? te diria que això pot ser cert, però també és cert que abans de tenir vacunes, una persona de cada 10 que, ten, que tenia la malaltia moria, mm. no? I això és el que hem evitat, per exemple, no? Ja. Que no és que jo sigui un defensor de les vacunes, però com no vamos a estar aquí tots d'acord, pues alguien tiene que decirlo. Se moría de tuberculosis, pero la gente vivía en unas condiciones de higiene que bueno, pena. tuberculosis que tengo que decir por experiencia propia. Exist, no? Y hay personas que, No, no, es sorprendente. Si alguien tuviera acceso a ciertos estudios que yo he leído en el contexto de una unidad de emergencias aquí, en esta ciudad, descubriría que la tuberculosis campa mucho más de lo que creemos, la, la damos por extinta y sin embargo está más que presente en nuestra, en nuestra ciudad. Lo que pasa que también por el régimen sanitario del que disponemos, eh, en muchos casos no se desarrolla de la manera en la que estamos acostumbrados a ver en las películas y por eso nadie se alarma. Pero hay mucha gente con tuberculosis aquí en esta isla y no lo sabe. Pero no los vacunan abans. Però no, no se vacuna si perquè, perquè és que no, perquè no... hi ha molts dies que se vacunen i Fins que no. a quin punt cal vacunar el 100% de la població si només pot ser que la desenvolupin un 1% i aquesta persona si li agafes clar, aquí està el i si, i si, oh, és que si surto de casa em caurà un test al damunt i em matarà, clar. Però bueno, el joc dels números sempre és perillós, perquè clar, si ets tu el, el 1%, ja, eh, no, és tan Ojalá no és tan gracioso, no? Però jo no crec que... Ja. És que això de les vacunes no crec que passi per el tema de l'estadística, saps? Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí, perquè, perquè finalment a eh, la sanitat pública te posen 10 vacunes. Han de triar quines 10 vacunes te posen. Cada una val un dos bé. Hi ha uns recursos per fer això se destinen tant de recursos i de, lo lògic és que aquests recursos siguin per, per, per les coses que donen més bona salut o que siguin més importants i en el final veiem que no és així, que se fa un poc segons eh, ara aquest laboratori ha decidit que vol fer no sé quines coses i com es col·loca aquesta vacuna i tots a vacunar-se. I si no hi ha enfermedat per la vacuna, doncs pues, molt la inventam. És que això no és cap secret. Això és el drama, no? Es lo que estem visquent cada dia que pues, pues, ho eh, los medios de comunicación que siempre tachamos de manipuladores, pues fíjate que ya no manipulan tanto porque no hay nada que manipular. O sea, la verdad es cruda. Sí, sí, pero es gracioso como a veces los tachamos de manipuladores y no lo están siendo tanto. O sea, la verdad que nos muestran muchas veces es cruda. Bueno. Sí, no, no. Es cierto que... Eh, no, es cierto que manipulan, pero también es cierto que está a disposición de cada uno de nosotros la información y la vemos muchas veces tal como es, escuchando algunos discursos que son inefables y que sin embargo nos tragamos, pero con cebo y todo. Y sin embargo no tenemos ni el más mínimo espíritu crítico como para ponerlo en duda, ¿no? Lo que decíamos antes, se sale por la tele, será verdad, y dicen cosas que para cualquiera con dos dedos de frente suenan a, a chichinabo y sin embargo pues aquí están, incluso tenemos los discursos contrarios en el mismo informativo, en dos fotogramas diferentes, y aún así, pues bueno, nos quedamos con los dos y nos quedamos tan panchos, ¿no? Y en este sentido, pues estamos con lo mismo, o sea, todos sabemos que hay especulación con las vacunas, porque nos hemos hartado de verlo por la televisión, de escucharlo por la radio, de leerlo en los periódicos, en los libros y en todo, en YouTube, en cualquier lado. Y si le preguntas a cualquier médico, te dirá claramente y tranquilamente que así es. Todos lo sabemos, sin embargo, pues bueno, hemos decidido aceptarlo como parte del sistema y ya está. O sea que volvemos que eh, lo, que yo creo es que tanto esta como cualquier otra injusticia, en el fondo están todas conectadas, entonces hay que ir a la base y, y luchar pues contra esa base y nada más. Vamos a ver qué os parece esta otra noticia que el señor Bárcenas eh, afloró la totalidad de los eh, fondos que tenía depositados en Suiza en el año 2012 y declaró esos fondos a la Hacienda Pública Española y satisfizo los impuestos que conforme al método de declaración que siguió, que no sé cuáles, correspondían. No sé si se acogió a la amnistía fiscal o siguió el método ordinario de la regularización del artículo 61. Y no tiene absolutamente nada que ver ni con la financiación del Partido Popular, ni que haya pasado por el Partido Popular, ni que se haya conseguido por actuaciones relacionadas con el Partido Popular. Son negocios legales, lícitos, completamente normales en Sudamérica del señor Bárcenas con sus socios, que tiene un error, que es que no lo declaró en su día la Hacienda Pública Española. Lo último en la investigación judicial es que el juez Ruz ha localizado una cuenta en Estados Unidos vinculada presuntamente a Luis Bárcenas con dos millones y medio de euros de las cuentas de Suiza. Las reacciones políticas hoy han llegado en cascada. Los socialistas preguntan al gobierno si la amnistía fiscal se aprobó para beneficiar a Bárcenas. La mera sospecha de que las medidas, medidas claramente indecentes, contestadas por toda la ciudadanía como una amnistía fiscal, han sido aprobadas para realmente encubrir a eh, esta persona realmente exigiría de forma inmediata responsabilidades muy claras. Desde Izquierda Unida piden responsabilidades políticas. Las responsabilidades son políticas y él las tiene como tesorero pero las tiene la secretaria general del partido desde el momento en que es nombrada también y por supuesto el presidente del Partido Popular. El Partido Popular insiste hoy igual que ayer en que Bárcenas ya no tiene ninguna vinculación con el PP y piden que el juez siga investigando hasta el final. En el Partido Popular, eh, bueno, ha habido eh, momentos en los que hemos tenido que tomar decisiones por procedimientos judiciales en curso, se tomaron en su día esas decisiones. Este caso viene de ese procedimiento judicial. I de... Eh, no sé què és el que m'ha agradat més. Jo escolto això i realment no entenc molt bé què està passant. Sí, sí, ho ha dit ben, bueno, no ho ha dit ben clar. El- L'advocat, primer que l'advocat, els talls de veu que han triat, jo no sé si heu entès, si heu entès el que El deia, primer però... que ha xerrat era abogat de... Sí, parlava en clau. Uh, sí, parlava, bé. parlava completament en clau. Vull dir, tu, quan vas a parlar amb un advocat, en una entrevista, intenta que el senyor t'expliqui les coses una mica més clares, no? Vull dir, mm, perquè jo he entès, ell, ai, és que es va oblidar de declarar. Com et pots obligar de, de declarar? A veure, dos milions i... Bé, no, ja m'ho fotis. Que no, que no. No t'hi olvida de fer... És que, és que s'estan rient Tenia moltes cara. Coses en el cap. No te'n pots oblidar de declarar milions d'euros. A veure, una cosa és no declarar 2.000, 3.000. Siempre me da la misma impresión de que nos tratan de tontos. favor. Hombre, yo creo que quien, se trague el discursito tiene que volver a la GB ah, urgentemente porque, mm. o sea, si a mí me dicen que alguien eh, no ha hecho nada ilegal, pero me dice que simplemente tenía unos activos que afloraron, <laughs> me ha encantado, afloró, suena como Llegó la primavera y ah, afloraron mis, tal. de unos negocios perfectamente mm. lícitos en Sudamérica en los que cometió mm. un error, simplemente. Entonces, algo me estoy perdiendo. O sea, si aquí no ha habido ninguna ilegalidad, pero algo que viene de un error ha aflorado, ¿qué es lo que está pasando? no? señor, eh, aquest senyor bueno, mos, mos vol prendre el pèl. el es pensa que sí... tracta el periodista i a la gent de, de, de burra i fa que fan el, molts abogats, no? Vull dir, li donen la volta perquè, clar, com que no, no l'entens, acabes pensant que... És torticero. Jo, jo és que no entenc molt bé el que estava dient aquest abogat, però no ha dit una cosa, això no té res que veure amb la finançació il·legal del PP, en la qual a mi em fa pensar que té que veure amb la finançació il·legal del perquè PP. Li, clar, perquè, però això era perquè li han todos todos le han demanat al periodista, ve y cada día, no, es que no tira que sí. Pero es que el abogado va un paso más allá, dice, esto no solo, no, no solo dice, esto no tiene nada que ver con, la financiación del PP, sino que dice, y no tiene ninguna importancia, o sea, el tío ya juzga por nosotros, no te preocupes, <laughs> tranquilo, quédate ahí, que yo te, te doy el juicio hecho. No tiene ninguna importancia que este hombre fuera o no fuera a cargo del PP. Y esto me lo está diciendo su abogado. Y yo se supone que tengo que decir, ah, si me lo dice su abogado, ¿será verdad? Claro. Pues, pero qué broma es esta, pues claro. Yo es que vuelvo a lo que decía antes. A veces nos metemos mucho con los medios de comunicación, y por, pero por más que manipulen, hay una realidad que no es manipulable. Es así de claro. Estos cortes, que probablemente no sean los peores, porque muchas veces en estos medios... Seguramente, seguramente, para que para que este si, si, par, si xerren clau, xerren clau. eso de Televisión Española, desinformativo Sí de, No, sabemos si realmente han tret el mes talls o han tret els talls que me en tenien el señor parla així, saps? tú me entrevistas pero yo no te voy a contar nada. Es como cuando Guille, el hermanito de Mafalda, dice con las manos manchadas de tinta, um, no, mamá, que ha sido un gigante que ha venido y ha manchado toda la pared con la tinta. <laughs> Y claro, y el tío tiene las manitas llenas de tinta, ¿sabes? Esto es un señor... como un argumento un poco infantilillo. Esto es un señor que ha cogido y ha dicho, venga, la, frase mi cliente ha tangado 10 millones y ha, cogido un diccionario de sinónimos y ha dicho, venga, a ver, aflorar. acepción, <laughs> aflorar. me encanta. Cojonudo. Suena un poco a corte inglés, lo pongo. Venga, tal, ah, ilegal, error. Error suena como algo que errar es humano, venga, lo pongo. Y así, pues nada. Simplemente es que no, se olvidó de declararlo. Olvido. Meto, meto lícito por aquí. Sí, y, al tema que él da. Sudamérica. Mm, el desconocimiento de la ley no te exime de, de su cumplimiento amén si para si para pasar te pasarte una cire arriba una multa que te va Y no, has visto ni, no ni cap cámara, ni res, Y has visto una señal ni siquiera has estado allí. No me, jodas, el otro día estuve en una <laughs> cire, tío. En casa de Samir me, metí en la cire porque él me prometió que no pasaba nada, en serio. No. Bueno, luego lo hablamos en privado. Te tengo que recomendar que no le hagas mucho caso. Maldito. Yo quería <laughs> continuar, en lugar de hablar de, Samir, eh, eh, estaba... <laughs> Saludos a Samir que está en Nicaragua. Hola Samir. estaba enganchado con, con Bárcenas, que es otra cosa. Y entonces así mirando un poco la Wikipedia, que tiene mucha información ¿no? de todo el mundo, y entonces eh, para saber un poco quién es este señor. Este señor pues estaba estuvo imputado por el caso Gürtel y salió absuelto por el juez Antonio Pedreira. Bueno, absuelto. Dice que la causa fue finalmente archivada. Entonces es como que va sumando currículum. Y, y eso que seguramente lo ha escrito él mismo. Que es lo más gracioso. Claro. Es lo que tiene la Wikipedia. Claro. Pero está bien, oye. Cada uno que escriba lo que quiera. Pues nada, un tío simpático, ¿no? Yo creo que puede haber aflorado algo en él. ¿No? Además, ¿sabes, ¿sabes lo que opino yo? Y ahí de esto lo decía Chris. Eh, que yo creo que la cosa es de los, de los, yo creo que la cosa es de los sudacas, hablemos con propiedad. Ah, la culpa es de los sudamericanos. Sí, porque ya lo, ha dicho. el abogado. Esto fue en Sudamérica. Ya sabemos cómo son las cosas. Eh, ya sabemos que en Sudamérica hay lo mejor de Europa. Entonces seguro que fueron, ellos, el, pobre español, patriota fue allí con toda la buena intención para dejar algo de dinero en esos pobres. Pero los que llegaron en los barcos con el cano eran todos delincuentes. Espero que se pille la ironía, eh, por cierto. Estados Unidos tampoco van arribar los irlandesos. Os propongo escuchar otra cosa. condena de nada y sin complejos, con mucha humildad, pero sin complejo alguno no pienso demitir porque no me siento responsable ni, por otra parte, existe, como dije antes, financiación irregular. Pero él, pues hemos escuchado, hemos escuchado unas declaraciones del señor Durán y Lleida. Y que, era el, que era el, los comentarios que hacen los señores del gato al agua. <laughs> Que, estaban Dios mío, Dios mío. está pasando aquí? Y bueno, y, estaban sacándole los colores a Durán y Lleida y, era la intención, ¿no? Sacarle un poquillo los colores. No sé si se le pueden sacar colores porque no tiene mucha vergüenza. Eh, el tema es que eh, este señor es el líder de un partido que se llama Convergencia Democrática, que es un partido importante en Cataluña porque es uno de los soportes del gobierno. Y resulta que cuando este partido llega a un pacto con, una, con unos fiscales para reconocer que se han financiado de forma ilegal, sustrayendo fondos que eran para, para cursos del desempleo y tal, y él dice, no, no hemos, no hemos eh, cometido ninguna ilegalidad. Ha aflorado. Ha afl eh, hemos llegado a un acuerdo, dice él, no? <laughs> Ya. Claro, porque arribar a un acuerdo es legal. Claro, con que arribar a un acuerdo es legal, el que hagis fet abans... Mmm, no? T'està dient, és legal arribar a un acord, no t'està dient es que és legal es, finançar-ho de es, manera irregular. És com si ell pretengués que arribar a un acord vol dir que no que, que ja està tot resolt. Ja, com que el fet de per, ja, pel fet d'arribar a un acord ja ens oblidem. Ha prescrit, no? És com, ah, ah hace mucho tiempo. Yo es que siempre estoy entre dos tierras, estoy entre pasar completamente de esto porque pienso siempre, pero si ya lo sé que no va a dimitir nadie, o sea, mm, no me voy ni a sorprender y tampoco lo voy ni a exigir, simplemente los voy a mandar al carajo porque ya sabemos que tendrían que haber dimitido todos hace mucho tiempo. Ni devolverán el dinero. Ni devolverán. No, eso sí, eh, mira, esto es lo más gracioso. Han, han, devuelto 400.000 euros. Ah, pero lo más gracioso es esto, ¿no? Que después de tanto tiempo, después de, haber choteado a la sociedad completa, eh, a base de recursos y tal, pues al final, pues llegando a este acuerdo que han hecho, devolver los 400.000 euros que presuntamente se fueron por la puerta atrás de no sé dónde, ¿no? Que dices, pues oye, ya podrías haber devuelto cabronazo 3 millones, que es lo que nos hemos gastado mm. en todo el proceso de las narices donde nos has tenido para al final decir que, bueno, soy culpable, pero pero mire, le devuelvo la pasta y como si no hubiera pasado nada. Porque esto hace un montón de años que ocurrió esto, ¿no? Sí, hace 15 años. Bueno, desde que se inició el procedimiento, 13 años. Por ah, hace 20 que ocurrieron los hechos. Entonces, eh, durante todo este tiempo, ellos han ido alargando y poniendo dificultades y trabas para finalmente reconocer si sí, somos culpables. No bueno, no exactamente. Esto a mí me recuerda un poco por lo que escuché de los expertos que escuché por la radio y tal. Era un poco como cuando en el los cole. Expertos. Los expertos, sus expertos. Eh, como cuando en el cole te dicen dicen, ha desaparecido el reloj de Manolito. Si aparece aquí en los próximos cinco minutos, yo ahora me voy a tapar los ojos. Si aparece el reloj de Manolito, no buscaremos culpables. Pues claro, a eso se agarran ellos diciendo, oiga, pero si el dinero está aquí, aquí no ha pasado nada. ¿Sabes? Y ya está. Hemos reconocido, dicen ellos, una responsabilidad civil subsidiaria. Está claro que esto es una anécdota dentro de los acontecimientos políticos, pero eh, que echa bastante leña al fuego, ¿no? Porque en Cataluña, entre, entre la declaración de independencia que se quiere promover y que se ha quedado allí como atascada, luego está el señor... no vinculante. ¿Perdón? Que eh, es no, no vinculante. no vinculante. Exacto. pues no se sé... <laughs> Pero y al mismo tiempo y al mismo tiempo hay un escándalo terrible con un señor que es Oriol Puyol, que es el hijo del señor Jordi Pudiol, que es el otro, digamos que el, eh, un poco el padrino de el otro partido fuerte de Cataluña. És que... Mm, digamos que todo el que gobierno... Ciu va estar está... governant Catalunya durant 30 anys, a que, que evidentment, mangarrufes a tot i no té... I el problema és que ara, ara es comencen a descobrir les mangarrufes. Però... I... Ningú... Jo crec que... Bé, bueno, hi ha, hi ha ningú, una... Jo no hauria... Molta gent, no sé Ventura és ingenua, però evidentment 30 anys de ciu a Catalunya, uf, la xarxa de clientelisme que han arribat a teixir, mm. encara és que encara funciona. El problema és que estan a l'oposició, a ells encara els hi funciona, perquè és... Catalunya era seva. I el seu discurs és el discurs amb el qual ha crescut molts milions de persones. Va, va, va, va calar. I, i encara pues, sortirà quantitat de coses, no? Perquè aquí mateix, ara mateix estic veient un, un article des, des diari La Marea, que per cert tenim aquí la primera edició, que precisament parla de la corrupció a la sanitat a Catalunya durant 30 hmm. anys i, i tot això ho han investigat uns senyors que se diuen Cafè en Jet, és com una revista local que es diu Cafè en Jet, que ara mateix tenen molt de problemes judicials perquè han anat molt d'aparells i, bueno, i ells eh, en la seva investigació estan dient que, que aquest és de tots els escàndols que, que, que ara mateix és el més gros és que s'està destapant ara en la sanitat no sé què penseu jo no sé què t'he de dir Jo crec que tot... Però bueno, és que eh, qui ha estat fent feina o s'ha apropat un poc a qualsevol institució pública, sigui local, sigui estatal, sigui autonòmica, Sap que uh, realment uh, el menudeo, ya para empezar, es la constante en, en, en, estos casos, que los portátiles aparecen y desaparecen, que los equipos de sonido se utilizan para, que se alquilan los locales para... Que, vull dir, això que és tan instaurat eh, a sos de, de, de, dels polítics d'aquest de, país, no vull ni imaginar. No ho dubten. No, no, no se duda. Y no quiero ni imaginar hasta dónde puede llegar si nos ponemos a rascar en profundidad, cosa que no haremos nunca. O sea, mm, lo gracioso como me fa de show, es el uso torticero del lenguaje, no? Que això és el que més gràcia i fa de tot això, no? La manera en la qual se defenen dient exactament el contrari de lo que han fet, eh, la eh, manera en la qual interpreten això de responsabilitat civil subsidiària, la manera en la qual també, per exemple, mos varen berenar, no sé si avui o ahir, que la senyora Cospedal dient que ells no han quitado nada de sanidad pública, solo han anulado los servicios de las 5 a las 8 de 20 municipios. Y Dios, entonces algo, me, algo no me cuadra porque diría que me estás diciendo lo mismo en dos partes de la frase, pero de maneras diferentes, no? ese qué es, es mm. verte de problema. manipulación. manipulación. Manipulación dura, altos otros puestos, otros países, altres... No sé, voy a pensar, yo creo que es més un, un desig que una cosa. Si enganchan en algo... Vull tú tu fe pues pues, que estas cosas igualmente, pero si te enganchan, pues enganchado estás y tú pues dimites, te piras. Aquí, es lo que dices, porque el problema es mm, que la gent mm, es pos, mm, vol ser polític no perquè té una vocació de servei, sinó perquè el que vol és arribar i viure, viure com un rei als anys que, que sigui. Jo recordo que el primer pacte de progrés em va explicar el primer pacte de progrés ningú s'esperava guanyar. I va ser com, un pacte de progrés a tots els hi va agafar com de sopetón, ningú, bé, no estaven preparats, van pujar al govern, es van fer consellers i hi havia qualque conseller que és Bé, aquest senyor té tan, tenia tanta vocació de servei que quan s'anava a dinar ell no s'anava a un menú de 30 euros, ni de 20, ni de 10. Moltes vegades s'anava al bar i es feia un bocata perquè deia i menjava un pepito de lomo i es gastava 4 euros, no se'n gastava 15 perquè pensava, hosti, és que aquests dobbers que m'estic gastant, aquests dobbers me'ls està pagant el ciutadà. Pantura no cal, no cal arribar a anar al barri, al, al bar més, més xusquero i menjar un bocata de, entre el, no? entre l'entrepà de llom i formatge del bar més pobre a la mariscada hi ha una distància i també hi ha una distància moral en el tipus de persona. Aquesta persona va començar fent política fa molts anys, ja viure el franquisme... Va, clar, aquesta persona ella està en política és, és, és un orgull, però no un orgull econòmic, no, no, perquè ella ha complert un somni després de 30 anys d'intentar-ho. Molts d'aquests tenen 30 anys, ja en, ja en són ministres, tindran, tenen la vida regalada i què els hi ha costat? No els hi ha costat res, els hi ha costat tenir una cara bonica i un bon dia, doncs mira, fer la gara-gara al polític de torn. Aquesta és la diferència. Per què estan en política? Per a meter mano i per una cosa més. Llavors, no? És, és, és una conseqüència, ¿no? La dieta és una conseqüència de tot això. eso. Daría para altre programa, ¿no? Estas coses no passen en, en Argentina, ¿no? Ah, pensé que me ibas a decir en el Puma J. Eh, pues yo creo que esto es inherente al ser humano. ¿eh? No, no, no digas eso No, yo creo que es inherente. yo no digo, a ver, no digo que seamos todos iguales. ¿eh? No, no digo eso. No, no, no, no, no digo eso. Digo que bueno, que lamentablemente estos sectores de poder son anhelados y buscados por este tipo de personas. Eso digo la gente buena, entre comillas, o la gente que, yo qué sé, que tiene otros valores, que, es solidaria, que busca otro tipo de, de espacios, ¿no? Cooperativas, asociaciones, radios. ¿no? Entonces, a eso me refería, ¿eh? cuando digo que sí, que tiene que ver con la naturaleza. Yo sí, que es curioso que eh, Durán y Lleida no es como María Antonia Munar en Mallorca, que era una persona que mm. todo el mundo le caía bastante mal, se le dio el plumero, no? Duran y Lleida és el político mejor valorado que hi ha en Espanya, mm -hmm. quasi, quasi. La Muná això, era... Això, això d'anar a exacte, sí, encara... Era, mm. era també una de les polítiques... Era esa política... Mm, una de les polítiques més valorades també per, per molt de sectors de la societat aquí a Mallorca, mm. fins que ja se va, ser, se va fer insostenible. Però, mm, vull dir, el que passa és que tal vegada a nosaltres mos arriba una imatge d'aquest senyor molt honorable, no? però tampoc... És que, no, crec, clar, és que la imatge que tenia d'ell, ni de mantenir una, no era una imatge precisament de tot, molt positiva. De tota manera, també, jo el que li proposaria a qualsevol que tingui curiositat per saber com arriben aquests esperpentos a la primera línia política, jo li proposaria a qualsevol que se fiqui a participar a un partido político... A, ver, a una prueba, no? Un que infiltrado. que una prueba de seis meses, no de más meses. Yo no lo resistiría. Para, con un poco de suerte tragarse una asamblea. Yo lo propongo porque yo lo he hecho y, es muy interesante. Te pasas seis meses en un partido político, te afilias, hmm. envías 400 mails para que te tengan en cuenta en un momento dado para participar de alguna reunioncilla, una asamblea o lo que sea que tengan como órgano de decisión y vas hmm. observando pues cómo se establecen esas pequeñas eh, rencillas y luchas de casitas, de tú eres de no sé quién, tú eres de no sé cuántos, y cómo la ideología va dejando paso a otras cosas y en un momento dado pues no existe allí ni participación democrática, ni meritocracia como algunos pretenden, ni el reino de los más aptos, ni nada que se le parezca. ¿no? Entonces, mm. uh, no estoy seguro de que eso sigui inherente al ser humano, pero sí seguro de que eso es inherente a la estructura de los partidos políticos mm. que funcionan amb una vocació en buena intención, que funciona todo sol, son un mini sistema, pero, eh, pero tal, que evidentemente tiene una ideología, pero que a la hora de la verdad eh, aupan al mismo estilo de persona, eh. un poco psicopática. Pero no solo quien entra a un partido político, sino quien resiste. No, no, claro, claro. ¿Quién se queda? Quien tiene sentimientos no creo sobrevive. que tú vas por ahí, ¿no? El que se queda es el que, el que bueno. El, que traga, el que ve y dice, bueno... Este llega alto y a ver cómo llega, ¿no? ¿Y qué clase de persona es? El carácter psicopático es el que sobrevive, a veces muy carismático, a veces muy carismático, pero precisamente por su capacidad de adaptabilidad y de mm, no dejarse amilanar por las situaciones que a un ser humano normal y corriente con sentimientos, pues lo aplastaría. Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Estáis insinuando que podemos estar gobernados por psicópatas. Sí. <laughs> Ojo, no todos los psicópatas son criminales, pero es, es un carácter. El, o sea... Señora, señor que nos está escuchando. No, no, yo lo creo sinceramente. Si no ¿eh? estaba enterada mm. o enterado, y pues entonces esto me lleva a otra reflexión. ¿Por qué estos señores ganan elecciones cuando de forma manifiesta hemos visto ahora sí el PP, el, el PSOE, el PSOE tiene algunos escándalos también, ¿eh? que son los que están gobernando realmente, ¿no? Los partidos fuertes en, España y se llevan un montón de votos, millones de votos. Y sus votantes, por muy tutub que sean, tienen que saber que están votando a gente corrupta, deshonesta y mm, quizá psicopática. Porque es el sistema, y las elecciones y has de votar qualcú, hi ha molta gent que pensa ui, a mi m'agraden aquests que semblen honestos, però aquests són els que, que van treure, un 2%, és tirar el vot, vinga, va, entre els dos grans, quin és, quin és millor, quin és més guapo, que és un poc perquè no, no, no, no tens cap altra alternativa, el sistema és aquest, has d'anar a votar, perquè si, si ja no vas de votar, ja és que t'importa, bueno, no t'importa un raba. Però no tens cap altra alternativa, si hi ha no 50 tens molta partits. Més alter... mm, bé, però... Si vols votar, després sí, també pots, pots no votar. Evidentment pots votar qui vulguis, però tu saps que si hi ha 10 partits i n'hi ha dos que són els, o tres que són els més importants, amb més dobbers, amb més campanya, aquests, aquests són els que arrasaran i esteu, no, si aconsegueix, és que no aconseguirà ni un diputat ni mig. Llavors, aquest vot serà un vot romàntic. És Moltes un... vegades el vot pot ser romàntic, però no, no, no, no és útil. Llavors, clar, quan has votat 10 vegades els romàntics i dius, és que fill meu, és que es llança el bot, no fet de res, llavors dius, mira, i de... com que n'hi ha un de bo i un de, un de dolent, un de molt dolent, i un, pues, doncs votaria el que sigui menys dolent. Yo creo que con este tema da para otro programa porque es Totalmente. demasiado complejo y profundo. Votas por y... descarte. <laughs> <laughs> ¿Os parece que.? Yo creo, yo creo sinceramente, perdona, antes de que cortemos, pero sí que creo que da para otro, para otro programa del tirón, porque creo que por un lado el sistema está especialmente preparado y funcionando para que no funcione, eso es lo primero. Que aun cuando consigas que una minoría eh, cree una alternativa, esa alternativa tiene que pasar por unos filtros que la convierten automáticamente en la nueva mayoría y que pasa automáticamente a ser exactamente lo mismo que queríamos derrotar en un primer momento. Claro. Sí, no, porque no te quede MRM, porque es una cuestión de números, porque es una cuestión eh, administrativa, también y que a administración no dona peu a esa coherencia ideológica, ni dona peu a... a lo legal no, necesariamente es legítimo ni moral y, <laughs> lo legal precisamente es lo que impera, que es, una, es un poco me recuerda a... ¿Os acordáis de ese, esa peli de las 12 pruebas y ese libro, Las 12 pruebas de Asterix, en la que se van al centro de la burocracia romana, que están todos un poco majaras y tal, que hay como un sistema en sí mismo que funciona de alguna manera para crear el caos y así tener a la gente medio loca, pues realmente vivimos en algo parecido. Yo, mm, sinceramente, por mi experiencia, que a lo mejor pueda ser anecdótica, pero que está bastante extendida con una serie de mm, organismos mm, políticos y demás, sí que veo eso, un interés por despistar, por al final que siempre todo acabe lo mismo. Y bueno, eh, estoy viendo muchas señales en mesa, me parece que me estoy alargando. Voy a cortar en cualquier momento. Bueno, 3, 2, 1, ya. <laughs> Pues sí, ya que, ya que cortaste tú, yo voy a poner otra última noticia que, que tengo ganas de hablar, aunque sea un minuto. Decíamos que los secuestradores de Argelia pedían que cesara la intervención militar en Malí. Sigue esa intervención militar francesa por aire y por tierra. Son ya 1.400 los militares franceses desplegados allí, según ha informado esta mañana el ministro de Defensa desde París. Su gobierno prevé enviar hasta 2.500. Además, confirma la existencia de combates directos con los islamistas. La ofensiva contra el avance de los yihadistas hacia la capital entra ya en su séptimo día y tienen también por objetivo limitar la influencia de la rama de Al Qaeda que opera en el norte de África. Al-Qaeda en el Magreb Islámico es uno de los grupos más activos del entramado terrorista y no entiende de fronteras políticas. Actúa de Mauritania a Libia, cientos de kilómetros y un nexo común, el desierto del Sahel, donde estaría la mayoría de sus efectivos. En total, unos 3.000 combatientes. La inestabilidad tras la primavera árabe en países como Mali, Libia o Yemen les ha dado más fuerza. Ves noticias de guerra, eh, bueno, bombardejos de, de l'exèrcit francès, a Mali, i aquí surten uns senyors pegant tirs que... Jo quan veig aquestes imatges sempre penso el mateix. eh, realment estan a una situació, a un, a un escenari de guerra en aquell moment, o estan actuant? És una cosa... jo cada vez que veo esas imágenes hay una cosa que pienso. ¿Por qué, si la guerra es mala, sé el nombre de cada una de las armas que estoy viendo? ¿Por qué? y me las sé, me las sé de memoria, sé exactamente de dónde salen, sé quién se las vendió. La mayoría de España. Sí, los nombres de las armas que estoy viendo. Es curioso, ¿no? En esta sociedad en la que sabemos que la guerra es tan mala, hmm. ¿por qué un tío como yo, que es pacifista y todo el rollo y que nunca ha sido demasiado... Pues ¿por qué se sabe el nombre de todas las armas? Y que es lo primero que me viene a la mente, en vez de pensar, joder, se están matando. Pienso, pienso, anda, una M... Yo Anda, <laughs> una M16, una M40, no sé qué un CAR Que son fáciles, M40 es como eh, la ronda de Madrid, clar, que fas connexions y surten no vos, vos voy... no ho veureu jo que vi el senyor eh, de des la de casa vostra, però sí. el Mancor per castells, eh, per castells a, a, en països com Mali, taula, Líbia o Yemen les ha dado más aquestes imatges. Són de molta qualitat, no? It was surprised by it like everyone else. La... No, no, no sé si eren de molta qualitat, però era l'escenari, estaven tot tan tranquils i agafaven una escopeta i, i pegaven quatre tirs, no? ¿no? yeah, com que lo hacen con mucha naturalidad, ¿no? Demasiado. Mm. nada que ver con las imágenes que una vez vimos de, de, las cosas que ocurren en Siria, ¿no? Donde efectivamente se veía un... Hmm. digamos, un escenario totalmente dantesco. O con las represiones, ¿no? En las manifestaciones en España, incluso. Y entonces esto me lleva a pensar que estas imágenes están manipuladas. Quines? Es de... Si es que donen la televisió un tipo que tú no has visto, però era un señor pues dicho así de musulmán Como eh, muy peligroso. ¿sabes? En pijama, sí. Y en unes mm. metralletes que no sé si són Kalashnikov o no sé què, i disparant contra no se sap quina cosa. Però Ventura, aquestes imatges les ha... és a dir, són imatges gravades per Al-Qaeda. Jo això no... tampoc ho, ho descartaria, no? Pel, jo... pel fet de que trob que, que, que, estem arribant a un punt que, clar, que i fins i tot bé, els, mm, els, les bandes terroristes també tenen aquest, aquest sentit de la comunicació i pintura. Sí que el que estan fent és una paròdia, però aquesta és una paròdia que ells mateixos s'han gravat per fer-se publicitària, que no estic dient cap, cap, cap rocada, perquè altres ho interpretem, ui, que malos que són els d'Al-Qaeda, però pintura per molta gent són uns herois, i veure aquestes imatges és, mira que bé que ho fan. Llavors, però aquestes imatges les estem veient... No crec que, no crec que sigui que la ONU, que hi hagi un complot ho, tro ho trobaria una mica massa rebuscat. Saps? Entendria més que és una cosa que ha fet el Qaeda que per qualsevol cosa ha arribat o ha fet arribar a una redacció i que no, aquestes imatges que, eh, no, passat, no sé però. exactament d'on són, però vull ja, dir, això és un informatiu som... de televisió espanyola, probablement venguin d'una agència pues, Reuters, de, de Reuters, sí, de qualque agència internacional amb uns senyors que estan allà mm, de la premsa internacional i jo el que, ja. lo que penso és que les empleen per explicar que hi ha terroristes d'Al-Qaeda i per això han d'anar a fer una guerra contra el terrorisme. L'exèrcit francès ara mateix ja no està bombardejant, ja tenen eh, soldats fent Perdón combats. que me he perdido. ¿Qué, ¿qué hacen los franceses allí? Sí, sí, exacte. Bueno, eh, on eh, ahí está. Vamos a situarnos. Estamos en Mali. Això no ho expliquen, això, ah, la notícia... No, o, o, eh. claro, és que... Ho, ho ha explicat aquesta senyora, que, Es que las noticias eh, son así, ¿no? Están como cruzadas, ¿no? Te hablan medio minuto y no te enteras de nada. Sí, esto es en Mali, efectivamente. Esto es en Mali y, esto eh, lo dan en relación a la invasión, bueno, invasión no, al, a las, mm, digamos, las operaciones militares que ha empezado el ejército francés en Mali desde hace cinco o seis días. La excusa... esa cuestión es por qué. que ya ha Mali, pero eh, si no, de qué entran? La, mm, excusa que mm. hay terroristas de Al ah, Qaeda. que están terroristas. Hay varias excusas. Una, por supuesto, los terroristas de Al Qaeda, dando por hecho que pueden tomar el control de un país que es estratégico, y la comunidad de más de 3.000 franceses residentes en el país, que son muchos, que están dispersos y que deben ser protegidos según el gobierno francés, ¿no? Entonces, son <laughs> muchas cosas las que se dicen. Dicho, de dicho sea de paso, Mali formaba parte de, del imperio, sí, <laughs> francés. Sí. Y por lo tanto, hay, evidentemente, por eso tienen una población tan grande, no por otra cosa, porque tienen unos intereses económicos brutales, porque aunque el imperio se fuera, o supuestamente se fuera, muchas de las empresas quedaron allí, claro. Como en India o en China, ¿no? Hmm. Sí, no, claro, como en todas partes, como en, Nigeria los hmm, ingleses o, como, como quieras, ¿no? Si queréis, vemos, mm, escuchamos muy corto una noticia que también está en televisión española que dio el terror islamista en el semillero africano. Decíamos que los secuestradores de Argelia pedían que cesara la intervención militar en Malí. Sigue esa intervención militar francesa por aire y por tierra. Son ya 1.400 los militares franceses desplegados allí, según ha informado esta mañana el ministro de Defensa desde París. Su gobierno prevé enviar hasta 2.500. Además, confirma la existencia de combates directos con los islamistas. La ofensiva contra el avance de los yihadistas hacia la capital entra ya en su séptimo día y tienen bueno, el terror islamista. Bueno, simplemente. Combates directos. Ya. Las expresiones también dicen mucho, ¿no? Los islamistas. Los islamistas, es como decir los católicos. es, un gran. Los, sea, los, catolicistas. Claro. Sí, es muy gracioso. El mundo, el mundo mm. musulmán además mm, clama por esta, por este concepto del islamismo. Claro, ellos dicen, pero ¿qué tendrá que ver esto conmigo que soy un tío que <laughs> ¿sabes? maometano protestante del sur de no sé dónde? <laughs> Pero bueno, sí, muy gracioso. Antes hablábamos del tema de la gripe y de las noticias que se relacionan con la gripe. Y a mí esto pues me recuerda pues a una cosa muy parecida, ¿no? Ahora salen aquí en Mali, después salen en Afganistán, claro. también con unos tipos pegando tiros no sabe cómo. Claro, no sabemos exactamente exactament no. qué ha pasado a Mali, no? Ni dir, ells, son. Ellos intervenen frenar cualquier no cosa, pero que... no es que hagi passat, hagi passat, hagi habido un, no sé, un ataque Al qaeda o Al-Qaeda allí pres... Des no ha habido un ataque a Francia... com perquè França o ciutadans franceses... francesos... Com ni a España. Son guerrillas eh, asociadas a Al-Qaeda, ellas mismas se asocian, ¿eh? O sea, se llama el, ¿cómo se llama? El Bogu, no sé qué... Bueno, se, traen un carnet. Sí, tienen algo así. Tienen, sí, el carnet de la Federación de Malosos Unidos, una cosa de estas. Al compra, ¿no? Eh? Mm. segurament. Sí, lo compra. Me imagino vendrà con las espardeñas. No sé, no tengo ni idea. No sé, és que no, no, no, no he entès mai... Jo, jo, jo no hi entenc de rotllo internacional, ja, i... política internacional, però si jo fos França i sabés això, el que no faria és enviar a 5.000 persones vestides de soldadets i que tothom ho veiés, sinó que bé, Pantura intentaria fer una cosa una mica més crec jo, que és més intel·ligent, no cal que tot el món sàpiga que hi ha 5.000 o 10.000 soldats a Mali disposats a fer una cosa perquè si sí, no passa res. No quedaran si... un poc com, com, un, com però si és el que volen precisament... el ridícul. Però si el que volen és enviar soldats, si idea de claro. enviar soldats. Sí, ja que enviar molt de soldats. De fet, de fet, el que estan demanant és que l'ONU s'involucri i enviï soldats. Però i... per què s'ha d'involucrar si encara no ha passat res? Es que Perquè tindran uns informes que aquests informes realment no sap... Què hacen los españoles allí? los colaborando. No, son. Eh, sí, ya han enviado sí. colaboración. ¿Ya han enviado Sí. Han enviado ya un apoyo logístico. Y he visto en la página de Radio Nacional de España que bueno, el ministro ya ha dicho que bueno, que España va a colaborar. Bueno, pues venga, todo para Hombre, yo creo que también pues, aquí es que es lo que decíamos antes, ¿no? Es que yo no creo que haya una pata de esta mesa, eh, son muchas y cada una pues diferente. Habrá un estudio de marketing eh, presidencial en Francia que dirá que uy va la leche, eres el esto lo, apuntaban el otro día, lo he escuchado también de varios tertulianos que hablan de que el Holland este pues tampoco está haciendo nada muy para allá y que por lo tanto pues o, o se busca algo uh -huh. que le sabes para decir mira, mira rating, lo guay ¿no? que soy claro uh -huh. o, o, se va a pique porque claro no, no está aplicando ninguna revolución en el país això se suposa que bueno, jo no té no que veure sé. quina, quina jo no... relació té això pues, amb la crisi pues, un, perquè... un francès que està de crisi pues perquè és molt més divertit ser el president d'un país en guerra que no seas president d'una recessió econòmica. económica. Para un, un... Lo urgente Mira... sempre desplaza lo importante, no? Bueno, Cortina ser... de humo. Seria el, mateix, no? seria el mateix cas amb qualsevol govern socialista que ha hagut a Espanya, també, però aquest senyor que suposo que és mm. progressista i tal. També. Bueno, I, Eh, sí. socialdemòcrata. I veus que s'embarca ah. ara a enviar soldats a Mali la veritat és que... És molt lamentable. El que, podrem treure, el que podem treure de tot això és que no tenim ni punyetera idea, que això és el més greu. Vull dir, no tenim ni punyetera idea i, en canvi, no, mos menjant les notícies. Mos menjant les notícies i deien, Dios mío, hay una guerra, oh, oh, ah, i, i, però no sabemos de lo que estamos hablando, perquè ni jo, ni tu, ni tots els que estem aquí a taula realment tenim ni punyetera idea. I crec que, en canvi, que, que encara si xerràssim amb, amb tots els analistes del món experts en aquesta part d'Àfrica, probablement tampoc arribaríem a una conclusió, no? Sabem que hi ha pues, doncs, una sèrie d'interessos allà que han creat pues, doncs, una guerra. Au. Jo no estic molt d'acord amb això que dius, Carlos. Jo crec que pues te, tenim te molta pues informació. apago el, mic te apago el micròfon. <laughs> Efectivament. uh... <laughs> Però per què? No, perquè pens que, que tenim molta informació i que no tenim idea de què passa concretament, però tenim eh, ya como una experiencia de, todos los conflictos que estén visquent realmente, ahora mateix a Siria A ver, tú sabes, las razones de esto? Yo sé que cuando hay invasiones de mm, eh, países europeos eh, con militares que se van a África, esto siempre se ha llamado colonialismo. Y este país ya era una colonia de Francia y es como un nuevo colonialismo. Y bueno, no es ahora hay militares porque hay milicias de Al-Qaeda, pero militares ahí en Mali hace mucho tiempo que, hay militares franceses y, de toda Europa. Es decir, hay una militarización progresiva. Y en este momento ha llegado a un, a un punto en el que han dicho, no, tenemos que incrementar esto de alguna forma. ¿Cómo? Pues tiene que haber una Ya, pero estas franquicias de las que hablabais, de Al-Qaeda, mm, ¿tienen realmente peligro? O, a quién responden? Porque ¿A quién responde a mí todo esto me suena teatro, ¿sabes? peligro tiene cualquier tío con una metralleta para mí pues, pues hombre tiene peligro y si es una organización más ahora yo sigo diciendo lo mismo yo creo que tenemos muchas intuiciones tenemos mucha experiencia que tampoco se basa en hechos probados tampoco sino en una especie de ideas más o menos mm, de las que podemos llegar a creer muy relacionadas también con nuestro perfil ideológico pero por otro lado, pues está claro que lo único que a, la conclusión que llego yo es que aquí pasa algo y que me huele a pedo. O sea, hay algo aquí que huele muy mal, que es muy confuso, que es opaco y que sin embargo se nos está lanzando y se nos está bombardeando que con ello Mali como en Mali, de algo. Que Mali és, eh, que Mali és estratègicament un punt superimportant, perquè els Pot francesos ser. Mali els deu importar un pebre, perquè d'on més no n'hi ha allà. I els islamistes també es curioso porque... Anem, a Dinero no, pero quizá hay pero recursos a África naturales. no hi ha dobbers, però hi ha tots els recursos. Hay recursos naturales. I a França exacto. no hi ha recursos, a Espanya tampoc, no hi ha cap país europeu que tingui recursos. Mm -hmm. no, mm-hmm. tenen, no tenim ni mineral, no tenim eh, gas, exacto. no tenim petroli, no tenim res. Tot això, tot és d'Àfrica. I Àfrica és una reserva de tot això i més. I més. És que el, el que ha fet Europa amb Àfrica Perdoneu. El que fa, el que fa. És, el que portem quants anys, bueno, bé, dos, 200 anys, bé, és que no, no, no té nom, no? No, més, més de 200, bastant sí. més. Sí. Però... Eh, és, és, vergo, és vergonyós, vull dir, no, no sé què ens han fet, però hem, i hem una anat cosa... a menjar-nos al continent africà i deixar-lo sense res, és una passada. I hi una altra cosa, que quan se presenten les notícies amb aquest discurs, ja tot fa molta mal olor. Ja, eh, un altre eh. pic Al-Qaeda i els jihadistes allà... I justament estan, eh, és una operació que comença França per decisió del govern uh mhm, -huh, francès. Uh -huh. No és mhm. que hi hagi una alarma internacional, sinó que França decideix això que han d'entrar allà. No I van allà. I la resta dels països europeus diuen, eh, nosaltres uh mhm. -huh. no ens hi ficam. Ostres, i al cap d'un dia resulta que seqüestren eh, una estació que hi ha ciutadans de tot el món, tots ja segrestats, i ara ja. estan morts. Ja, però això però està clar que això, una, una, això sí que ha estat una reacció del Exacte. que... Això sí que ha estat una contestació hi ha una pregunta, no? És ja un atac, no diré que és una defensa, però França fa un pas, el Qaeda en fa un altre. Si França no hagués fet aquell pas, el Qaeda... No, segurament, és que una represàlia que no té com a hagut. conseqüència que ara molt més fàcilment hi haurà una contrarepressàlia. Clar, ara, I això sempre és així. Ja està, ara ja l'escalada de violència no farà més que pujar. Ha passat el mateix una cosa semblant a Síria, en el moment en què el mm-hmm. es, es, govern de Turquia diu que els estan llançant uns missils des de Síria i que això és un atac a l'OTAN. I l'OTAN ja a dia d'avui està desplegant forces a Síria i tal. I sempre el mateix. Que ja que en parlàvem, a Síria cada dia moren 200, 300, 400 persones, 140 persones el dia mm -hmm. que mhm. menys, i amb un règim terrorista que els, els bombardeja directament als <laughs> barris obrers i, i, i de ciutadans, i mentrestant pues, doncs, aquí no passa res, no? però això sí, a Mali eh, hem decidit entrar a saco sense el consens de, de les nacions y pasándonos por el forro la Asamblea de Nacions Unides i lo que y la OTAN que se calle y venga y luego que nos siga la bandera que estamos nosotros por delante, ¿no? Però en Síria siguen muriendo i Síria sí que tenim eh, missatges diaris demanant-nos per favor que intervenguem, no? I en canvi aquí tampoc no, no volim intervenir, que no dic que, que ho hem de fer, no? Però que sí, que està claro, és el que, deia, el que deies tu, en el final m'aquest igual, vull dir, que la cosa huele a culo. La, la, ha la població de sí que ho està passant no, A Mali también Perdona, pero en Mali hay miles de desplazados. Sí, sí, sí. O sea, la gente se está movilizando Arrasan hay los barrios. No, sí, arrasan las ciudades. hay violaciones, hay... Es, que cuando la guerra empieza ya... Claro, claro, pues, es que si enciendes la mecha, es que el problema es encenderla. En los Balcanes también lo hubo. o sea, la, guerra es la guerra aquí en, mm. Tombuctú y en todas partes. O sea, las violaciones están siempre a veces incluso por parte de soldados de la OTAN, esa es otra historia, ya la contaremos otro día. Daría por otro Y suma y sigue. Ahora, momento, perdón, solo un detalle. Ahora acordaros que han movilizado al ejército este panafricano que han montado, así, de pronto. Como no iba a entrar la OTAN, pues mira, no pasa nada. Ah. Hemos montado, hemos cogido a Nigeria, mm. a Nigeria tal, y los vamos a meter a esos chavales en una picadora de carne de una guerra de los franceses contra, no sé, bueno, un cachondeo que flipas. Y yo creo que ya tenemos que dejarlo aquí, pero Hace no rato. quiero despedirme <laughs> sin mm, poner un pequeño audio, un momentito solo. Bon dia, i do, enguany no ha plegut, com sí que va passar l'any passat, i hi ha hagut molta de gent. Durant un parell d'hores aquests carrers comercials s'han omplit de gent que volia beneir l'animal. Aquí no han vist ni cabres, ni ovelles, ni ramat. Han vist sobretot mascotes i sobretot han vist molt de cans. El fred no ha fet enrere la gent i tot i que avui no és festa a Palma, molta de gent ha vengut aquí a beneir els animals. Estiran contentes d'animar... animar... Eh, que s'ho diuen? Animar naturalis, supas. No me hagas hablar d'animar eh, naturalis. Beneir els animals. Sí, eh? s'han anat a beneir tots els animals. Sí, nos encanta, a los animalistas nos encantan esta clase de historias. Las duda. bendiciones, ¿no? Eh, Callejeras. Bé, però tampoc és amem, tampoc és cap crim, no? Tu estàs a passejar el canet Hombre. i en un moment donat li tires un poc d'aigua beneïda i, perquè li estàs desitjant que... que, Saps per què no, enguany no han... No, no sé, eh? Saps per què enguany no han beneït? No, no nos gusta mucho, es un poco especista esto sí, que se dice, no però sí. No sé per què, no, no, o... ho trobo com una cosa molt es que esto da para tres programas también. Pero bueno. Bueno, pero explícanos brevemente. No, que el que está oyendo no se entera de nada. tiras un poco de A ver, eh, era, necesario introducir este tema. Yo no soy <laughs> especialmente animalista. Ay, pero pues si son Yo no soy especialmente animalista, pero viendo las imágenes puedo entender por qué no. A ver, los animales son preciosos. Lo que no es precioso es la cosificación de los animales, el uso que se da de ellos, etcétera, etcétera. Además, este año ya lo ha dicho la reportera. Por cierto, hice un curso con esta chica. Bueno, eh, ya ha dicho que que, este año no. ¿De cómo han, decir animales? No, de, ah. de realització. porque vale. Palma sa gent no en té guany, ovelles a casa. Escolta, però no, normalment en duen, en duen d'animals de granja. El que passa que en guany no han duit precisament perquè any a any sempre hi ha protestes dels, dels animalistes aquest dia per, per mort d'això i d'altres coses, també del tema de tauromàquia, aprofitant el dia, etc. Bé, després, a micro tancat, sí, sí, perquè ja, ja als animalistes no els agrada molt això de ses vale. Que és una cosa molt, bueno, que és una cosa molt mallorquina i, i que fa des de temps immemorial. Bueno, les i que, tradicions... I que es fa amb tota la bona intenció del món, d'aquell animalet al qual tu estimes amb tot el cor. Eh, si hi ha un senyor en el qual tu hi creus que li dona la benedicció. Yo es que tinc dos moixos i a vegades diu, un any li duré, no li he dut mai, però Dios quan dura un any durem els moixets a van ahí, no els hi farà cap mal. No quiero entrar con esto porque estaría toda la tarde hablando, pero me... bueno, toda la tarde ya, de noche. Pero si rociamos a los bebés también. Venga, por... dejarlo ya, por favor. Escúchame, tapo los oídos. <laughs> Na, na, na, na, na, na, na, na déjalo ya. Ya us propos que parlem d'aquest tema l'any que ve. Perquè Yo acabo de ver una lechuza allí y, se me ha cogido el sí, corazón. Sí, es penoso. Eh. También, sí, caballos de, calesas. de verdad lo digo, ¿eh? es precioso. Era eh, tortugas. Pero me pasa lo mismo cuando voy a las firas de los pueblos, ¿sabéis? Sí, el año pasado. esos animalillos allí. Ah, eso que los vendan es otra cosa. Al año pasado estaban, había una carroza de, unos tíos locos de San Ferriol y estaban puteando a, todas las cabritas y tal que tenían. Tenían como un corral móvil, borrachos perdidos, fustigándolas oh. mientras. O sea, sí, unas cosas maravillosas. Es una ejemplificación de lo que odio. Bé, si, vos por eso dejamos aquí y continuamos con estas informaciones o mejor, con otras Pero a ver, no acabamos sé, ya. Sé eh? que no es consuelo, pero por si te sirve, Carlos, a los humanos también con, nuestros propios... No me sirve, no con nuestro propio prójimo, por usar una palabra. Bueno, como yo los igualo, pues tampoco. Ya, por esto lo digo. A sí, ver. a decir que, continuaban que continuaban la semana que ve amb altres informacions. Gracias, gracias. <laughs> D'acord, i no, uh, Nos veremos en el San Sebastián. Carlos. Esperen que sí. Vamos a ir a Santa Eulalia, ¿eh? visitar a nuestros amigos de Amnistía Internacional que estarán allí. Toma cuña. Y a todo el que escuche se podrá comer un sándwichito de estos vegetarianos, veganos incluso, con un vasito de vino y bueno. O dos. O diez, sí. ¿Por qué no? Muchas gracias a todos por escoltar a todo aquesta gentada. Fins el proper dijous. Adéu. Hagamos las